Əmmə bəd fə innəstəqəl hədis kitabullah və xeyrəl hədiyi hədiyu Muhammedən sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və şərrəl umuru muhdəsətuhə və kullə muhdəsətun bid'ə və kullə bid'ətun dələlə və kullə dələlətun finnər. Mühdərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi təqvalı olmağa çağırırım və gözəl əxlaqa sahib olub və əməllərimizə də ixlas olmağa çağırırım. Allah Teala Qurani-Kərimdə Nisa surəsinin 122-ci ayəsində belə buyurur ki: iman edib də əməli salih işlər işləyənlər, biz onları köşklər və ağacların altından çaylar axan cənnətlərə içində əbədiyyən qalacaqları olduqları halda daxil edərik. İşte Allah Teala onu <clears throat> Allah Teala dostluğu bir sözü, bir vədi. Allah Teala'dan daha doğru sözlü kim ola bilər deyə buyurmaqdadır. Burada iman edənlərdən məqsəd, yəni bu cənnət əhəllərindən məqsəd Allah Taala'nın vahidliyini təsdiq edib, yəni la ilahe illallah kəlməsini sö söyləyib onu qoruyan və onun göndərdiyi elçi olan Allah Rasulunun peyğəmbərliyini icra edənlərdir. Və salih əməllərdən məqsəd isə Allah Taala'nın fərzlərini əda edənlərdir ki, Allah qiyamət gündə də məhz bu insanların dünyada işlətdikləri salih əməllərinə qarşılıq cənnəti söz verməkdən e, ibarətdir, verməkdədir. Sonra Allah Teala burada buyurur ki, Allah Teala'dan do daha doğru sözlü kim ola bilər deyə Allah buyurmaqdadır. Yəni bu çox çox bəlağətli bir sözdür, bir təhdiddir. E, e, çünki bu bu kəlmə şeytanın özünü e, özünə uyanları və e, yalan vədlər, boş xəyallar, quruntulara e, e, söyləmiş olduğu, yəni e, insanları, yəni ki, ona uyanları qarşısına bir e, çəkindirmədir. Çünki Allah Taaladan daha doğru sözlü kim var? Heç kim. İnsan yəni belə bir ə, e, uca Rəbbimizi, onun kitabını, onun sözünü buraxıb da yalan sözlü şeytana, hansı ki onun başdan yalandır, sözləri də, vədləri də ki, nədən insan məhz ona uysun? Necə İmam Tabari rəhmətullahi aleyh buyurur ki, ey insanlar, söz baxımından Allah Taaladan daha doğru sözlü kim ola bilər? Ə, e, e, Çünki sizin Rəbbiniz sizə salih əməllərinizə qarşılıq vəd etdiyi vəd etmiş olduğu cənnəti e, cənnət üçün nədən əməl e, etməyib, işlətməyib, e, nədən şeytanın o yalan sözünə uyursunuz və nədən Allaha qarşı müxalif çıxırsınız? Yəni üsyan edirsiniz deyə söyləməkdədir. Yəni fikir həqiqətən insan Allahın sözünə inanmır, Allahın vədinə inanmır, ancaq şeytanın sözünə inanır. Handa ki, Allah Teala bizim üzümüzdən o şeytanla düşman oldu. Yəni, Adəm əleyhissalam, onun zürriyyətinə, yəni onun ə, e, nəslinə düşman kəsildi. Səcdə etmədi, Allah onu həmən nə elədi? Şeytana çevirdi. Ancaq biz nə inirik? Öz e, yəni, düşmanımızla dostluq qururuq, dostluq e, yəni, tabi oluruq, yəni ona uyuruq. Bu da insanın nə qədər cəhalət içərisində olduğunu bizə göstərməkdədir. Yəni, şeytanın <clears throat> onlara söz verir, onu xəyallara düşür, uzun ömürlü yaşayacağını, yəni e, bütün nemət içərisində yaşayacağını, e, daha uzun ömür olacağını e, bu cür nə necə deyirlər, xəyallara salır. Halbuki Allah Taala ayəsində buyurur. Buyurur ki, deməli deməli 122 120-ci ayəsində buyurur ki, şeytan onlara söz verir, onları xəyallara düşürür və uzun ömürlü, çox nemət içərisində yaşamağa dair bir neçə cür xəyallara salır və onlara ümidlər verir. Halbuki şeytan onlara aldatmaqdan başqa bir şey verə bilməz deyə buyurmaqdadır. Buradakı aldatmaqdan məqsəd nədir? Yəni insanların <clears throat> bir işi, hər hansı bir işi onları çox mənfəətli görüb, ləzzətli sayıb, sonra da o şeyin çox böyük bir acı verici olduğunu görməkdən ibarətdir. Yəni, insan bəzən çox şeylərə xeyir güdür, şeylər ki, borcunun daha xeyirlidir, ancaq sonucda onun üçün nə qədər ziyanlı olmağını yəni, görməkdədir. Və e, dünyanın bir neçə halları da belədir. Məsələn, ağıllı kişi də əlbəttə ki, dünyanın bu hallarından üz çevirən, şeytandan uzaq duran insandır. Və həmçinin <clears throat> e, şeytanın insanların e, qəlbinə başqa bir şeylər də, vəsvəsələr də verir. Məsələn, günümüzdə də görməkdəyik. Yəni, şeytan insanlara deyir ki, e, yəni qiyamət, cənnət, cəhənnəm, cəza yalandır. Hər şey dünyadadır. Kişinin dünyası da, cənnət də dünyadadır, cəhənnəmi də dünyadadır. Belə vəsvəsələr verir. Yəni bunu söyləyən insanlar da vardır. Əlbəttə ki, qiyamətdə, qiyamət olunca, e, yəni bu ə, e, zühr edəcəkdir və həmin bu insanlar da orada peşman olacaqdır. Necə Allah təala bu haqqda buyurur? Digər ayət kəlməsində buyurur ki: Şübhəsiz ki, Allah sizə gerçək olanı vəd etdi. Yəni qiyamət olunca artıq şeytan, yəni ona oyanlara belə deyir: Şübhəsiz ki, Allah sizə gerçək olanı vəd etdi. Mən isə sizə vəd etdim, mən də sizə vəd etdim, amma mən yalançı çıxdım. Zaten mənim e, sizə bir, e, necə deyirlər, qarşı bir gücüm də yoxdur. Mən sadəcə olaraq sizi inkara çağırdım. Siz də mənim dəvətimə həmən qaçdınız. Yəni, mənim dəvətimə tabi oldunuz. O halda məni tənqid etməyin və özünüzü tənqid edin. Nə mən sizi qurtaran deyiləm, nə də siz məni qurtara bilməzsiniz. Şübhəsiz ki, mən daha öncədən də mənə Allaha ortaq qoşmamağınızı sizə e, e, qoşmağınızı rədd etdim deyə buyurur. Yəni bu da şeytan. Ki ona uyanlar, ona Allaha ortaq qoşanları qiyamətdə əlbəttə ki necə onlara cavab verəcəkdir. Və bundan əlavə yenə <clears throat> necə e, götürək iblisin e, Bədir döyüşündə müşrikləri necə aldatdığı haqqında Allah Taala buyurur. Buyurur ki Allah Taala buyurur ki Anı şeytan onlara əməllərini gözəlləşdirdi. Bugün insanlardan sizə qalib e, hər hansı bir e, gələcək bir kimsə də yoxdur. Şübhəsiz ki, mən də sizinlə bərabərəm, yəni sizin yardımçıyam, dedi. Fəqət iki ordu bir-birinə yaxınlaşınca, bir-birini görüncə, e, şeytan öz ordusuna Allahın əzabını endirdiyini görüb, ardına dönüb qaçmağa başladı. Şübhəsiz ki, mən sizin, sizdən uzağam, dedi. Həqiqətən də mən sizin görmədiyinizi görüb, görürəm. Və şübhə yox ki, mən Allahdan qorxuram. Çünki Allahın əzabı şiddətlidir, şiddət olandır deyə buyurmaqdadır. Ənfal 48-ci ayə. Ki, verin, yəni, şeytan elə Bədir döyüşündə də bu müşrikləri aldatdı. Və Allahın əzabını görüncə həmən üz çevirib qaçmağa başladı. Və bundan əlavə görsən, e, insanlarda şeytan bəzi xəyallara, düşüncələrə salır. Yəni ki, çox şey əldə etmək, çox şey qazanmaq, Elə şey fikirləşir ki, heç onun ömrü ona bəs etməz. Ömrü bəs etsə də o istədiyi şeyləri də əldə edə bilməz. Çünki çox şey insan istəyir. Birini əldə, əldə etsə də belə sonucda ölümdür. Ölüm onu yaxalayır. Bu onun üçün daha dəhşətli olur ki, yığdığın, topladığın, qazandığın və illərcə həsrətini çəkdiyin buraxıb gedir. Bu da onun üçün daha dəhşətlidir, daha necə deyirlər, ə, e, qorxuludur. Və ona görə də o halda da insan bu şeytanın bütün vədlərindən, vədlərindən doğru olmadığını bildiyi halda əlbəttə ki, ona uymamalı və onu özünə dost seçməməlidir. Çünki Allah Quran-ı Kərimdə açıqca o şeytan sizə düşməndir. Ona görə də insan da əlbəttə ki, nə eləməsə uca Rəbbini özündən tutması lazımdır. Necə bir hədisdə Qubad ibn Əmr rədiyallahu anh Allah Rasulundan sallallahu əleyhi və səlləm rivayet edir ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm e, Tabuk e, Tabuka çıxdığı zaman e, yatdıq deyir, o gecənin sabah deyir, bir günəş birimizə qalxınca e, qalxıb namazımızı qıldıq və Allah Resulü sallallahu əleyhi bizə bir xutbə oxudu. Böyük bir xutbə oxudu və belə buyurdu ki, ey insanlar, indi bundan sonra şübhəsiz ki, xəbərlərin ən doğrusu Allahın kitabıdır. Yəni ən doğru söz Allahın kitabı, yəni Qurani-Kərimdir. Tutulacaq qrupların ən sağlamı taqva kəlməsidir. Yəni tövhid. Yəni ondan yapışmaq lazım. Millətlərin ən xeyrisi İbrahim'in millətidir. Sünnətlərin, yolların ən xeyirlisi, yəni sizə ən xeyirli verici olan e, e, e, e, yol Allah Rəsulunun, yəni Məhəmmədin sallalləmin sünnətidir. Və sözlərin ən şərəflisi Allahın zikridir. Anladılan, yəni qıssaların, xəbərlərin, anladılan e, kəlmələrin ən gözəli Quran-ı Kərimdir. Yəni biz bəzən Quranı qoyuruq kənara, başqa nağıllar danışanlar var başqa əfsanələr danışan var. Ancaq bütün qıssalar, yəni e, Quran-ı Kərimdə söylənmişdir. Və və işlərin də ən xeyirlisi Allahın əmr etdiyi fərzlərdir. Yəni əməllərin ən xeyirlisi də e, Allahın əmr etdiyi fərzlərdir. İşlərin ən şərlisi isə sonradan uyduranlardır. Yəni bidətlər, yeniliklər, dindən sayılanlar. Uydururlar, onu dindən sayılan da ki, bu bidətdir, yenilikdir. Bu da ən şərli əməllərdir. Surətlərin ən gözəli isə peyğəmbərlərin surətləridir. Ölümlərin ən şərəflisi isə şəhidlərin ölümüdür. Korluqların ən böyüyü hidayətdən sonra azmaqdır, yəni sapqınlıq. Əməllərin ən xeyrisi isə dünya və axirət xüsusunda ə, e, insanlara fayda olan, faydalı olanlardır. Və yalanların ən ə, e, yolların ən xeyrisi, yəni uyulan yoldur, yəni cemaat yolu, sünnət yolu. Ən şərli korluq isə qəlb korluğudur üstdəki əl altdakı əldən daha xeyirlidir. Yəni verən əl alandan daha xeyirlidir. Xeyirlidir. Az olub yetən, çox olub məşğul tutulandan daha xeyirlidir. Məzarətlərin, yəni günahların ən şərlisi isə ölüm vaxtı ortalığa çıxanlardır. Yəni bu gün insan hər cür əməli edir, e, onun haqqında düşünəcək, vaxt gələcək o əməllər qarşımıza çıxacaqdır. Və peşmanlığın da ən şərlisi qiyamət günündədir. Çünki artıq qiyamət qopunca geriyə dönüş yoxdur, əməl etmək yoxdur. Sadəcə e, mükafat var. Ya o xeyirlidir, ya da ki, əlbəttə ki, e, cəzadır. Və həmçinin böyle ki, insanlardan <clears throat> cumaya vaxtından gec gələnlər də vardır. Və onlardan eləsi var ki, Allah Taalanı ancaq qəlbləri dillərindən ayrı olduğu, yəni qafil olduğu halda e, Allah zikr edərlər. Yəni, dili deyər, ancaq qəlbində onun haqqında düşünməz. Xətaların ən böyüyü son dərəcə yalan söyləyən dildir. Zənginliyin ən xeylisi könül zənginliyidir. Azuqələrin ən xeylisi taqvadır. Hikmətin ən başıdakı Allah qorxusudur. Qəlblərdə yerləşən ən e, e, e, ən xeylisi yəqinlikdir. Yəni şübhədən uzaq olmaq. Yəqin inanmaq. Çünki insan şübhə həmişə insanı e, böyük fəlakətə aparıb çıxardır. Şübhə etmək də küfürdür. Ölü arxasınca ağlamaq cahiliyyət devrinin əməllərindəndir. Qənimət və dövlət malına xainlik etmək cəhənnəm cəmaatındandır. Sərxoşluq bir damğadır yəni insanlar üçün. Şeir iblisdəndir. Yəni Quran və sünnətə tərs düşən şeirlər, şarkılar, türkülər bunlar hamısı şeytanın təşviq etdiyi haramlardandır. Şərab bütün günahların qaynağıdır, yəni başlanğıcıdır. Yəni bütün günahlar məhz şərabdan başlayır. Qadınlar bütün kişiləri tovlamaq üçün, ovlamaq üçün şeytanın hiylələridir. Yəni qurduğu hilələrdir ki, şeytan bu cürlə insanlara təsir edir. Və həmçinin gənclik dəli, dəliliklərdən bir şöbədir. İnsan gənc cavan olduğu zaman çox şey düşünmür. Yəni daha çox günaha gedir, daha çox yəni üsyana gedir. O bir şöbədir deyə buyurur. Və qazancların ən şərlisi isə faizdir, yəni insanlar üçün. Və yeyilən, yeyilənlərin ən şərlisi də ki, yetim malını yeməkdir. Yaxşı ki, başqası ilə, yəni başqasının başına gələndən ibrət alandır. Baxır hə, insanlara, kim necə həyat yaşayır, kimin ə, e, nələr gözləyir, ondan ibrət alan kişidir. Yəni biz yaxşını da görürük, pisi də görürük. Əlbəttə ən yaxşı, yəni mömin kişi bunlardan ibrət alandır. Pis kişi isə ana qarında pis yazılandır, yəni qədəri. Yəni əməlinə görə. Allah onu bilir ki, necə əmələ sahibdir. Allah onun qədərini yazır. Və sizin biriniz bir yerə yəni cənnət və cəhənnəmə dörd aşın qalmış belə qalar, yəni işi sona qalar. Yəni ki, elə insan var ki, yaxşı əməl işlədər, Cənnətə bir 4 arşın qalmış olar, e, sonuçda o küfr edər və cəhənnəmlik olar. Və ya biri cəhənnəm əməli işlədər, son nəfəsə qalar. Yəni yaxşı iman gətirər, tövbə edər və cənnət əhlindən olar. Və insanların özü üçün qurduğu düşüncələr ən pisi yalan düşüncələrdir. Yəni alınmayan düşüncələrdir. Hər gələcək əlbəttə ki, yaxındır. Mömini söymək fasiqlikdir. Onunla vuruşmaq isə küfürdür. Möminin ətini yemək isə Allah Allaha üsyandır. Yəni möminin qeybətini etmək, arxasından danışmaq, ə, e, əlbəttə ki, mömin ətini yemək sayılır. O da ki, Allaha üsyandır. Möminlərin malının haramiyyəti qanının, canının haramiyyəti kimidir. Və Allaha and içərək filan kəs cənnətlik və kimisi cəhənnəmlik söyləmək Allah o insanları yalancı çıxardar deyə buyurur. Bağışlayan Allah da bağışlayar insanlara af edən ki, Allah da af edər. Qəzəbini udanı da Allah mükafatlandırar. Müsibətə səbr edənə də Allah ə, e, itirdiyindən daha xeyirlisini verər. Və sonra Allah Rəsulu belə dua etdi ki, Ya Rəbbə, mənim ümmətimi bağışla. Üç kərə, yəni bu ümmət üçün Allahdan bağışlamaq dilədi. Və Allah Teala bizləri bağışlasın. Allah bizi yalandan, fitnədən, fəsaddan uzaq eləsin.